En die overstes van die volk het in Jerusalem gewoon, maar die rest van die volk het die lot gewerk om een uit tien daar te brengen om in die heilige stad Jerusalem te woon, en nege dele in die stede. En die volk het al die mannen gezien wat hulle vrijwillig aangebied het om in Jerusalem te woon. En dit is die hoofde van die provincie wat in Jerusalem gewoon het. In die stede van Jeda het hulle elkeen in sy besitting in hulle stede gewoon, Israëlieten, die priesters en die leviete en die tempelbediendes en die kinders van die dienaars van Salomo. En in Jerusalem het van die kinders van Jida en van die kinders van Benjamin gewoon. Van die kinders van Jida, Atja, die sien van Isa, die sien van Sagara, die sien van Amria, die sien van Sifja, die sien van Mahaliel, van die seens van Peres, en Ma, Es, Ja, die sien van Barig, die sien van Kolose, die sien van Asia, die sien van Atia, die sien van Joorib, die sien van Sagara, die Saloni. Al die seens van Peres wat in Jerusalem gewoon het, was 468 krijgsmannen. En dit is die kinders van Benjamin, Sali, die sien van Meselam, die sien van Joed, die sien van Petia, die sien van Kolja, die sien van Ma, Es, Ja, die sien van Itiel, die sien van Jesaja en nom Gebe is 928. En Joel, die sien van Sigri, was opzichter oor hulle, en Jeda, die sien van Haas, Noa, was tweede en lang oor die staat. Van die priester, Jetja, die sien van Joarib, Jachin, Sirja, die sien van Jeka, die sien van Meselam, die sien van Sadok, die sien van Em, Rayot, die sien van Atep, die vorst van die huis van God en hulle broers wat die werk verrig het in die tempel, was 822, en Atia, die sien van Jeruam, die sien van Pelmia, die sien van Ansi, die sien van Sagara, die sien van Pasgier, die sien van Malka, en sy broers, familiehoofde, was 242, en Amsai, die sien van Asriel, die sien van Achsoi, die sien van Mesliemut, die sien van Immer, en hulle broers, Tapperhelde, was 128, en opzichter oor hulle was Esbeel, die sien van Hagedolim. En van die Levite, Simea, die sien van Asip, die sien van Asukam, die sien van Asbeel, die sien van Bini, en Esbetai en Josabat, van die hoofde van die Levite, was oor die buitenwerk van die huis van God. En Matmeo, die sien van Micha, die sien van Sabdi, die sien van Asaf, leier van die loofsang, wat die, loof hom, aanhef by die gebed, en Bakbekja, die tweede en lang onder sy broers, en Abda, die sien van Esmeo, die sien van Galal, die sien van Jeditin. Al die leviete in die heilige stad was 284. In die poortwachters, Akkep, Talmon, en hulle broers wat waggehou het by die poorte, was 172. In die ander Israëlieten, priesters en leviete, was in al die steden van Jeda, elkeen in zijn erfdeel. In die tempelbediendes het gewoon op die Jewel, in Sia en Gespa was oor die tempelbediendes. In opzichter van die Levite in Jerusalem was Isi, die sien van Bani, die sien van Aspio, die sien van Matneo, die sien van Mecha, van die siens van Asaf, die zangers, voor die werk in die huis van God, want daar was een bevel van die koning aangaande hulle een vaste ordening voor die zangers, na die eis van elke dag. In Petgeo, die sien van Mesesbel, van die siens van Sirach, die sien van Jeda, was verteenwoordiger van die koning in enige zaak van die volk. In wat die dorpen en hulle buitenveld betreft, van die kinders van Jeda het gewoon in Kiriat Arba in zijn onderhoorige plekken, en in de Bon in zijn onderhoorige plekken, en in Jeek in zijn dorpen, en in Jee, Sea en in Molda en in Bidpelet en in Asarsil en in Bers, waar en sy onderhoorige plekke, en in Siklag en in Megona en sy onderhoorige plekke, en in Enremon en in Soria en in Jarmut, Sanweg, Adelam en hulle dorpe, Lages en sy buitenveld, As, Ka en sy onderhoorige plekke, en hulle het in Laers gestaan van Bers, Ba af tot bij die Dalhenoom. En die kinders van Benjamin, van Geba af en Mugmas en Aya en Betel en sy onderhoorige plekke, Anatot, Nop, Anneo, Hosor, Roma, Etam, Hodet, Seboem, Neplat, Lot en Onu, die handwerkerstal. En van die leviete het afdelings van Hida bij Benjamin beloord.